ollohni huzuriga hamma ketyapti hamma ollohni huzuriga boradi mana bu joyda savol javob muqarrar bo'ladi ana shu joyda dinni nima bilan boy berding degan vaqtda mening davrimda shunday dinga bir qattiq qattiq bo'lgan kurashlar bo'lgan edi shuning uchun dinni qo'ldan berdim desa xuddi shu davrda dinini mustahkam kishilar bor ediyu deb ana shu odamlarning guvohi ko'rsatilsa javoblar nima bo'ladi birodarlar xuddi shu dinga qarshilik bo'lgan vaqtlarda dinini mustahkam ushlagan oilalar yo'qolmadi hech qachon dinini mahkam ushlab har qanday qarshilikka chidab bardosh bergan dindorlar hamma davrdan ajralgani yo'q birodarlar tarixda ham ajralgan emas hozirda ham shunday bor mana